Book 2 28 28 Njëzet e tetë Në i rong rem, kanë rong rjen Në hotel, ankesat Në hotel, ankesat Dhoma s'ka balkon. Hong ni sieng dang gën pai. Dhoma është shumë e zhurmshme. Dhoma është shumë e zhurmshme. Hong ni lek gën pai. Dhoma është shumë e vogël. Dhoma është shumë e vogël. A ka këtu afër ndonjë bujtinë për të rinjtë? A ka këtu afër ndonjë bujtinë për të rinjtë? Mi bed and breakfast klaj tini maj krap? A ka këtu afër ndonjë hotel? A ka këtu afër ndonjë hotel? Mi rana han klaj tini maj krap? A ka këtu afër ndonjë restorant? A ka këtu afër ndonjë restorant?